Onos kai batrakoi Onos xulon gamona pheron limnen diebainen Oli ston dei hos katepesen exanastenai mei dunamenos oi duretote kai estenen Hoide entai limne bathrokoi akousantes autou ton stenagmon efazan oi houtos kai ti an e poi esas e to souton en tauza chronon di etribes hoson hemais hote pros oligon pezon houtos odurai touto to logo khreizai to antis pros andra raithumon e pelagisto isponois dysforunta autos tous pleiones raidios houfistamenos